kuwa hii kaida yapigwa vita sana sana leo na hizbiyun kutaka kuvunja huu msingi iwe asikilizwa mtu yoyote mtu yoyote anayezungumza asikilizwe na ndio maana ukitizama leo hizbiyun wamewachanganya sana wafuasi wao bimaana jana alikuwa sema fulani khurafi haifai kumsikiliza leo yuko pamoja na yeye katika kongamano jana hawa mashia ni watu waovu wala hawana uislamu kamwe kesho kwa pamoja sababu huu msingi hawakutembea juu yake mwanzo msingi walwala walbara kupenda kwa ajili ya Allah kuchukia kwa ajili ya Allah kisha pili msingi huu inna hadha alilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum kwa hiyo utamuona anayewafuata wao ajiendea tu bila ya kujielewa khata ashwa hajui kule na kuelekea katika kuitendea kazi hii kauli العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله تعالى ana maneno mazuri sana so kuna baadhi ya ndugu zetu katika awamu utaona wakwambia yule lakini si wapinga maulidi yule basi yule atakuwa mwenzenu ni mtu wa sunna yule mbona mwampinga na nyinyi lakini kwa kweli kama nitakavyoeleza mbele huku sio kila anajinasibisha na sunna ni mtu wa sunna wako wengi wanaojinasibisha na sunna na wako mbali na sunna mtume sallallahu alaihi wasallam wako mbali na mfumo wa salafu salih يقول العلامة الفوزان حفظه الله ليست العبرة بالانتساب أو فيما يظهر mazingatio si mtu kujinasibisha akasema mimi ni mtu wa sunna au katika kile kinachodhihirika ukimtizama masha Allah umeona ameweka ndevu amepunguza nguo yake shakli yake ukimtizama una huyu ni mtu wa sunna la mazingatio si katika hilo بل العبرة بالحقائق وعواقب الأمور بل mazingatio ni katika uhakika wa mambo ukweli wa mambo na kutizama mwisho wa mambo yuko vipi huyu mtu kweli yuko katika sunna huyu mbona kuna msingi fulani namuona ukhalifu kisha akasema maneno mazuri sana والأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة نوالوات أمباو وجنسبيشا ندعوة وليون وجنسبيشا ندعوة يجب أن ينظر فيهم يجب نواجب أن ينظر فيهم واتزامه واتزامه كتك جنبقانه na hapa ndio utawapata hizbiyun waweka vikwazo vingi mpaka mmoja wao kufikia kusema mpaka useme kuwa huyu ni mubtadi' umeona wapi katika aya za Qur'an au hadithi za Mtume sallam zasema huyu ni mubtadi' siuelewa yani atakatajiwe kwa jina kuwa aljufri ni mubtadi' ndio akubali kuwa ni mubtadi basi listi itakuwa ndefu bwana <laughs> listi itakuwa ndefu na maneno haya yazungumzwa na mtu jahil hafahamu misingi ya dini yaliyo muhimu kabisa kwa nini waweka misingi haya huweka wao misingi haya ili kujihami au wengine wasema wewe ukimwambia mwenzako mtu wa bid'a si yeye pia atakwambia mtu kwa nini hamuambii watu wa haki kuwa ni watu wa batili si jambo liko lakini wenye akili watapima watajua kuwa huyu kwa katika haki huyu katika batil kwa dalili hii na hii na hii ama kusema kuwa pia mtu wa bid'a atakuita wewe mtu wa bid'a si nyinyi mwafanya hivyo ndio mara nyingi huambia hawa mtutoa si nyinyi mtutoe e, nyinyi mko wengi zaidi sio mtashinda kwa sababu mko wengi hanyii tutoweni sasa mbona mwalia kwa nyinyi mwatolewa ni kwa sababu mwajua mwakhalifu misingi katika misingi ya sunna ya wazi kabisa kwa utawakuta kuwa waweka vikwazo vingi lakini shika haya maswali haya maswali Sheikh Al-Fauzan hapa atayaweka watizamwa katika nini walinganizi jambo la kwanza aina darasu wamesoma wapi wewe ukamwona mtu ajiita salafi kwani wewe usalafi wewe umemsoma wapi aslan kuna watu hawaujui usalafi kabisa lakini mashaallah auna ile ni da'wa ya haki eh, lakini yataka kusomwa ili uwe salafi ni mpaka ukae chini uusome ule usalafi uelewe na ndio maana kuna baadhi ya vijana utaona mashaallah wapenda salafia lakini utapasukwa na kichwa wewe kuwaeleza kuwa huyu unayekaa na yeye si mtu wa haki hayuko katika sunna kwa nini waumia kichwa kwa sababu haijui yeye mwenyewe manhaju salaf ili akuelewe wewe na ndio pale anapozungumzwa mubtadi' katika hizbiyuna hawa wakwambia mimi naona sikuelewa chochote ki ukuelewa kwa sababu huijui manhaju salaf aina darasu wamesoma wapi ili swali la kwanza la pili wa min aina akhadhu alilma ilmu yao wameichukua kutoka wapi swali la pili muhimu sana wa min aina akhadhu alilma tatu wa aina nashau wamekulia wapi na hapa inakusudiwa ni katika ilmu katika ilmu wamekulia wapi chini ya nani aliyekuwa akiwa akiwalea katika ilmu wama hiya aqidatuhum na itikadi yao ni ipi tizamu itikadi yake ni ipi kabla ya kukaa chini kumsikiliza yule unamsikiliza sasa kuna wengine hata hiyo akida hawaifahamu. Aweza kuwa miaka yuko katika dawa, kitabu kimoja cha akida hajasomesha hata kimoja. Kisha wewe wakaa mtu ambaye humjui hata itikadi yake nini, yeye mwenyewe hajielewi. a ah, maneno ya waudhi wa ndio ilivyo, ndio haki ilivyo, yaumiza kwa wale ambao katika batili قال وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس kisha tizama matendo yao na athari yao kwa watu wamadha antaju min alkhairi tizama natija gani wametoa matunda gani ya khairi yamepatikana kwa watu hawa wao kama mlinganizi ajinasibisha katika sunna chini yake wakaa watu wa bid'a tofauti tofauti mwaka nenda mwaka rudi wako vile vile badiliki wako vile vile tu aja sufi abakia katika usufi wake aja jahmi abakia katika ujahmia wake yuko vile vile tu hakuna natija yoyote unaoiona katika ile daawa waenda ukirudi mweupe vile vile au wafanywa mkaidi tu ushindane dhidi ya haki kama ukiwafuata khurafiyun khurafiyun utakufundisha wewe kuwa mkaidi ukiambiwa haki wewe kataa hata ukiwa ile haki waiona iko wazi isipokuwa ikiwa ile haki yaenda na matamanio ya nafsi yako basi wewe utaikubali lakini ikienda kinyume na matamanio ya nafsi yako waikataa وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح swali lingine wamadha tarattaba ala a'mali min al-islah yale matendo yao yale kumepatikana nini katika kutengenea kutokana na matendo yao waliokuwa wakiyafanya wewe mtizame yule unaisoma kwake katika maswali haya kisha akasema yajibu an tudrasa ahwaluhum قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم يجب أن تدرس أحوالهم أحوالهم نواجب حدزاو زتزامwe zisomwe vizuri قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم قبل watu kughurika na maneno yao na vile wanavyojidhihirisha kisha shekhe akasema hadha amrun la budda minhu ili ni jambo ambalo hamuna budi nalo lazima ulitizame hususan fi hadha zaman hasa haswa katika hizi zama tunazoishi sisi alladhi kathura fihi du'atul fitna zama ambazo wamekithiri na kuwa wengi walinganizi wa fitna wamekuwa wengi sana wamekuwa wengi sana hasa vile kumezuka video na ma YouTube na nini jamaa weka video tu akae pale azungumze akitia video yake pale basi polepole polepole mara amekuwa washuri ghafla mara ansoma wapi ametokea wapi amezukia kutoka wapi huyu mtu nani anayemtambua kule alikotoka yani jambo muhimu sana litizama وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة الفتنة بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا na mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa wasifu hawa walinganizi wa fitna kuwa ni katika ngozi zetu na wazungumza kwa ndimi zetu ukimwona yakizungumza usishangae ukamsikia ataja qala Allahu qala rasulu na ndio hapo anapopeleka katika batil na haya maneno tutayapata katika kitabu cha Sheikh al fawzan Al-Ijabatul Muhimma kurasa 47 mpaka 48 na hapa kuna jambo muhimu sana kuna swala ambalo baadhi ya watu wengi huulizia sasa yule mlinganizi yule mkasema kwa yule ni hizbi si katika masalafi kwa misingi gani na ili swali ndio utaona hizbiyun akiuliza kwani wakati gani mtu uambiwe ni mtu wa bid'a kuna mmoja ulizwa muamala wa mtu wa sunna na mtu wa bid'a aamiliane naye vipi basi lile swali lilivyokwepwa utafurahi dakika tano nafikiri imeenda dakika tano ile hizbi azungumza akwambia kwani kwani mpaka useme huu ni mtu wa bid'a yani watakana uwe na vigizo gani yani yani yani yani yani yani yani ndio hivyo wazugwa wewe mfuasi mpaka ukome sio kufuata watu wa batil wazungushwa mpaka usikie kisunzi kama washing machine ukishtuka hivi umpibwa na butwa chakari kama wanavyosema waswahili huelewi kuendelea nini lakini kwa kuna mtego fulani wawekwa pale kwa sababu akikwambia tu itabidi umuulize mbona mtu fulani mtu wa bid'a hamuamiliana na yeye hivyo na Qur'ani yasema hivi na sunna mtu sallam yasema hivi kukoje hapa mpaka ambako ni Qur'an haijatuamrisha sisi wakati watu wa bid'a nani alikwambia nani alikwambia hivi yani Qur'ani imemwelekeza muislamu katika kila kitu ila hili tu haikumwelekeza ama hujataka kuangalia wala hujataka kujua na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam basi hata kama kwa mfano almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil hii pia kuielewe hadithi na mfano uliopewa mzuri wa mtume waljalisu salih wajalisu su kahamil almiski wanafikh alkir ile kuiona ya hadithi haukuona hadithi mtume wa sallam akitahadharisha kutoka maana khawarij hukuona hadithi hizo yani hatukutahadharishwa sisi tukae mbali na watu wa bid'a sio kwa sababu nyinyi mwatangamana na wao mko karibu na wao sasa wale wenzenu maskini wanaowasikiliza wale wasiofahamu maskini ni watu hawaelewi maskini mwawazuga namna hiyo salala hatuulize mata yakhruju ar-rajulu min al-manhaj as-salafi ويحكم عليه بأنه ليس سلفيا hili swali muhimu sana na wewe salafi sikiliza makini sana wasije wakakuzuga hawa jamaa wakakuchanganya wakati gani mtu atatoka katika manhaju salaf na kuhukumiwa kuwa huyu si salafi ni wakati gani hili suala aliulizwa al-allamatu Ubaid al-Jabiri rahimahullahu ta'ala na kuna risala jinayatu at-tamayyu' ala al-manhaj as-salafi nzuri sana risala ndogo hii ili suala utalipata ndani pale katika ukurasa wa 49 risala ndogo lakini ina fawaid nyingi sana maswali yameulizwa الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى أكجيب نكسلم الجواب هذا بينه أهل العلم jambo hili wamelibainisha wanaovyuoni wadhammanuhu kutubahum wa nasaihahum wakaweka katika vitabu vyao na nasiha zao katika yale waliyotaja ni haya wa huwa dhimnu manhajihim na ni katika manhaji yao mifumo yao wadhālika hapa ndo akaanza kueleza wadhālika anna ar-rajula yakhruju min as-salafiyyati aeleza sasa wanaoviona eleza hakika mtu hutoka katika salafia اذا خالف اصلا من أصول أهل السنة akikhalifu msingi mmoja tu katika misingi ya ahli sunna ukiwaangalia kwa mfano hawa hizbiyun utawakuta katika msingi mkubwa waliousaga saga ni msingi wa alwala walbara kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah utawaona wako pamoja na makhurafi wako pamoja na mashia wako pamoja na kila aina ya watu wa batil na huku wakiulizwa na watu wao wakwambia yule bwana si mtu wa sunna yule sasa mbona uko na yeye mbona watembea na yeye mbona mko sawa tu bali katika makongamano yenu wengine mwawaita tena waweza kualika swali makongamano unajua kama siku hizo wafanya kama tamthilia jamaa kabla ya kongamano basi mwakaribishwa msikose ukikosa utapitwa tuona advertisement nani anayezungumza hizbi na khurafi haya fanyika sasa watu wao wakitaadharishwa wale watukana kweli kweli watukana wakiambiwa ukweli wakasirika sasa akili zao za watuma kuwa kule kutukana kwao na kuwazungumza watu wa batil kutawazuia wasiendelee kuzungumza haihata haihata asema akikhalifu msingi katika misingi ya ahli sunna وذلك أن الرجل يخرج من السلفية idha خالف أصلا min أصول ahli السنة mtu hutoka katika usalafi akikhalifu msingi katika misingi ya ahli sunna وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع kisha akasimamishiwa hujja juu ya hilo akakataa kurudi nyuma kafanyiwa raddi akawekewa wazi akakataa kutaraja akakataa kurudi nyuma hadha yakhruju min as-salafiyya huyu atatoka katika usalafi na hii ni ikiwa mwanzo alikuwa salafi alikuwa salafi kuna wengine tangu asli haujui usalafi wala hana habari nao kisha yeye pia sema mbona mnitoa wewe ulikuwa lini sasa <laughs> mbona mnitoa na mimi wewe lini ulikuwepo kadhalika qalu hatta fil furu' hivyo hivyo wanavyoona kusema si katika usul pekee hata katika furua za dini inaweza kuwa ni masala fiqhia lakini pia ikawa ni sababu ya kumtoa mtu katika salafia vipi idha khalafa far'an min furu'i ad-din fa asbaha yuwali wa yuadi fi dhalika akikhalifu far'a na furua hapa yatumika kukusudiwa masaili ya fiqhi akikhalifu far'a katika furuu za dini kitagaa na ni masail aliamayo fiqhia akawa apenda na kuchukia kwa ajili ya hiyo far'a fa innahu yakhruju min as-salafiyya huyo atatoka katika usalaf na ndio maana utaona wanaovioni wa ahli sunna wa salaf walivyokuwa wakiandika vitabu vya aqida wakitaja masala al-masah ala al-khuffain almasah ala alkhuffain pamoja na kuwa ni masala fiqhia lakini walijulikana rafidha katika kulipinga hili jambo wakalitaja pale kwa hiyo kwa maelezo haya wewe salafi fahamu ni wakati gani mtu atambia huyu sasa si salafi haya maelezo yatakufaa katika maisha yako sasa basi wanawavyuoni wakatutahadharisha kutokamana na watu ambao ni hatari sana dhidi ya salafia ضد أهل السنة يقول الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي رحمه حفظه الله تعالى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وطال عمره على الطاعة أنا منين مزوري كتك شرح ياكي عقيدة الرازيين asema hunaka man yandassuna fi ahli sunna wapo wale wanaojichomeka wakajitia baina ya sunna yani bimaana wao pia wakajifanya ni watu wa sunna lakini shida wayuwaluna ahla albid'ah lakini wawafanya marifiki zao na kuwa pamoja na watu wa bid'a wayuharibuna ahla sunna na kuwapiga vita watu wa sunna nionyesheni katika mujtamaa wetu nani wafanya hivi kama si hizbiyun hizbiyun wakiwapiga vita salafiyun wanapiga vita kwa nguvu zao zote kwa kila wanachokiweza tena wakadi kwa mwanamtu amekodoa macho hivi washindwa eh maana katoka wapi huyo ameudhiwa nani nini mfanywa nini lakini pale sasa yawazungumza ala sunna lakini akiwazungumza mahurafi ama akiwazungumza mahizbi wenziwe mpole kabisa ashidda ala salafiyin lakini ruhama a ashabihim min ahli albidah ona wao kwa wao watu wa bidah hurumiana si lakini dhidi ya masalafi hakuna wakali kama wao Sheikh asema فهؤلاء من أخطر الناس على السلفية والسلفيين وتهاوني كتكوات وختار كبيسة ضد دعوة سلفية نما سلفي افهموا هذا شيخ كونغز فهموني هيلي وسيزباي وسيغفليك فهموا هيلو كيشا سيما الآن fi الساحه unas yuharibuna ahla sunna sasa hivi katika uwanja wa da'wa kuna watu wanaowapiga vita ahla sunna wayusammunahum ghula so wale watu wa ghulu bwana kila mtu ampiga red card bwana nasema hivi قال ويسمونهم غلاء قال فنبذهم أهل السنة بالغلو يلحقهم بهذه الطوائف الضالة kule kuwapagaza wao ahli sunna kuwa ni watu wa ghuluu tayari kushawafanya wao wafuate mkondo wa haya makundi potofu wao pia wahesabika ni katika wao ينبذون أهل السنة بالغلو لأنهم ينزلون أهل البدع منازلهم kama anzalahum as as salih wao huwapagaza ahlus sunna kuwa ni watu wa kuchupa mipaka kwa nini kwa sababu ahlus sunna wamewaweka watu wa bid'a katika vyeo vyao katika nafasi yao waliowekwa na salafu salih kuwa hawa haifai kuamiliana na wao katika mambo ya da'wa jiweke mbali na wao usiwasikilize kwa kufanya hivyo sikia wale bwana watupa mipaka bwana na maskini kuna baadhi ya awam ambao wakiambiwa maneno kama haya ya kuwa chekerenye hisia zao basi na wao kweli bwana watu watakana wawe kitu kimoja bwana kila siku twateta tu sisi wakaona wanasema jambo la maana kumbe kwa kufanya hivyo watu watu wa batili wabakie na kuvama katika batili yao hawajui kuwa wamelaaniwa wale wasiokataza maovu na mitume wa Allah du'ina alladhina kafaru min bani israil ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu kwa kule kutokatazana ule munkar wanaofanya wakalaaniwa hasa wewe utaridhia kuingia katika laana bwana tena shekhe akasema dhambi ya ahli sunna ni kuwa wamewaweka watu wa bid'a katika nafasi yao waliowekwa na salafu salih ndio makosa waliyofanya ahli sunna ili waitwe watu wa ghulu na hawa watu qala wa قال ويعاملونهم على salafiyya allati kanu yataamaluna biha ma'a ahli أهل البدع wawaita watu wa ghulu wale wanaoamiliana na ahli ahlulbid'a kwa njia ya salafiyya ile njia ambayo salafu salih walikuwa wakiamiliana nayo watu wa bid'a hapa ndiyo kwenye vita vikubwa sana vya mahizbi dhidi ya masalafi kwa sababu salafiyun wameamiliana na watu wa bid'a kwa ule muamala ambao salafu salih walikuwa wakiamiliana na watu wa bid'a ndio utawasikia bwana basi bid'a zile ni hizi za sasa sasa nini bid'a eh baba we ikiwa una akili timamu hivi ziwe bid'a ni kubwa wakati ule wa wema waliotangulia kisha kila zama ziliposongea zile bid'a zikawa hafifu zitakuwa za zidi ama za pungua kila watu wakiwa mbali zaidi na asr an-nubuwa ndio wawa mbali zaidi na dini bid'a zilizoko leo ni kubwa zaidi kuliko hata zile zilizokuwa wakati ule kubwa sana lau kanu yaqilun lakini hivi ndio wanavyowaambia jamaa zao wa haulai la yuriduna hadha hawa watu wa bid'a wa hizbiyun hawataki hili jambo la kuamiliana na watu wa bid'a namna salafu salih walivyoamiliana na watu wa bid'a ndio nawaambia jamaa aulizo tuamiliane nao vipi awazungusha watu dakika tano wala jawabu alipewi muulizeni tena shekhe wenu awajibu mwambia aili ah, swali bado hujalijibu bado tuamiliane na wao vipi na hii challenge kwa wote wanaowafuata mashekhe wa kihizbi waulizeni tuamiliane vipi na watu wa bid'a kisha chukua jawabu alafu waulize pia na utueleze salafu salih wale wema salafu salih salafu salih waliamiliana vipi na watu wa bid'a na sisi tuko vipi ili tuwe kama wao kisha msikiri majawabu la yuriduna an taqula الإخوان المسلمين كذا أو تكي وسمكوا إخوان المسلمين وانا كذا وكذا كتك مخالفة ولا الطائفة الفلانية كذا كند فلاني إلا وتوبيد عليك كذا وهو هو وسمكوا يقولون وتوسكي وكسيما عندنا منهج واسع أفيح يسع أهل السنة ويسع الأمة كلها سيستنا منهج بانا بانا بانا waingia ndani yake ahlusunna na waingia ndani yake makundi mengine umma mzima waingia ndani yake haina haja ya kubagua watieni watu bwana tieni watu kusanyeni kusanyeni watu sikatikate watu bwana lakini waingia watu wote kasoro masalafi unaelewa eh umle ndani waingia watu wote kasoro masalafi peke yake ndio sema ile maneno ya mtume salama kulluha fi nnar illa wahida huwa sema kulluha fil jannati illa wahida yani waigeuza wakati mtume salama anatoa tahadhari hii wa ahli sunnati indahum na ahli sunna kwa unani jamaatu tabligh ikhwan jamaatu tabligh na إخوان ila akhir kalamihi hafidhahu Allah ta'ala maneno mazuri sana lau kama mtu atakaa chini azingatie maneno haya anaoviona lakini ni kama ilivyo ahlul bid'a kwa wao wanaovioni hawana uzani wowote bali watawatusi mwanzo Sheikh Rabia kwa wao si chochote sio sallallahu alaihi wasallam ulama wa sunna wameheshimika kwa kuheshimiwa na ahli sunna salafiyin sina hawa hizbiyun ile heshima yao ilivyonyanyuka katika ulimwengu jamaa ikabidi wajinasibishe na wao wakaona kuwa ah kumbe awam wawaheshimu hawa watu itabidi tujinasibishe na wao la sivyo tutaanguka kwa hiyo wakawa hawana budi tu lakini wanaovioni wa sunna wameheshimiwa na salafiyun na ndio maana ukakuta katika mujtama wamekubalika sababu ya salafiyun kwani mimi niulize mshawasikia nyinyi hawa hizbiyun wakikaa eti yosomesha vitabu vya wanaovyoni ya muasirin sema akakaa chini sema qala Sheikh Al-Fauzan qala Sheikh yani katika mazungumzo yao yote ila katika lile jambo ambalo ajua hapa mtapata support ya kile kitu ninachokitaka mimi basi hapo utasikia hata Ibn Uthaymeen ansema hata Sheikh Al-Fauzan ansema lakini kawaida kawaida huwa ah, kawaida kawaida maanake wao hawalinganii watu katika kufungamana na wanawavioni ili kesho anapofanya makosa akifanyiwa rad yakatajwa maneno ya mwana wa chuoni yasiwe yataheshimika yale maneno sababu ile mtu hajazoea kusikia maneno wanaoviona waweza kumwona mtu wamwambia qala Sheikh Ibn Baz haona jambo la kawaida tukoni yeye na huyo hakuna tofauti yote au akamfananisha yule shekhe wake na Ibn Baz Ibn Uthaymeen msishangae na haya mimi nawaambia ni mambo ambayo ni katika waqi' waqi'i umeona mtu pale haswa kwani akisema Ibn Baz basi lakini si shekhe wetu asalala bas taratibu shekhe ukamfananisha mwalimu wako na Sheikh Ibn Baz Ibn Uthaymeen Al-Fauzan Sheikh Rabia na wengineo katika wanaoviona ukubwa wallahu almusta'an hizi ni baadhi ya fawaid manhajia nimekusudia kuzitaja hiyo ni faida kwa mzungumzaji na wasikilizaji wanaoitaka haki huu ndio mfumo wa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك بارك الله فيك